je upućen, ako ga ostaju u zabudi, nećemo naći nikoga ko će ga put na pravi put i svjedočim da nema drugog istinskog Boga osim Allaha Subhane i da je Muhammed alihi salatu wasalam posljednji je poslanik, poslan sa istinom. Uzvišen je kazao u svojoj plemenitoj knjizi o vjernici, bojte se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao muslimani zatim assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. ćemo nastaviti ako bude. Govoriti o plodovima vjerovanja koji proizilaze iz poznanja ovih veličanstvena i imena. Pa kažemo da je jedan od plodova taj da čovjek potvrdi potvrdi prizna da sve blagodati koje uživa su došle od koga? Od Allaha subhanahu wa ta'ala. Sve što imaš, ahi, sve što posjeduješ, sve što ti je dato, sve što posjeduješ je Allahu te bareke ve ta'ala i od njega ti je dato. Od njega ti je došlo. Što ukazuje da oni postupci ljudi koji tvrde da su oni to stekli svojim marljivim radom, trudom, i kada se vole, znači, hvaliti, ponositi pred ljudima, kažu ja, ja, ja, da nisam to, ne bi bilo tako i slično. Uopšte, znači, to ne povezuje, niti priznaje, niti vraća da je to da Allaha Tebare Kevetala. Vidjet ćemo da su vjerovjesnici najdobranija Allahova Tebare Kevetala stvorenja sve blagodati vraćali, vraćali Allahu Subhane, jer je od njega sve to poteklo. od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Allah Đelešanu kaže Alam tarav anna Allahe sahara lakum ma fis samavati wal ard. Zar ne vidite o ljudi da vam je Allah Đelešanu sve počinio, sve dao i na nebesima i na zemlji. Sve što imate, alaikum salam, sve vam je to Allah Đelešanu dao. Pa Allah Đelšan kaže nakon toga وَاسْبَغَ عَلِيكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاتِنَ I On vas obasipa neizmjernim blagodatima, vidljivim i nevidljivim. Sve što imaš, ahi, od Allaha te bareke ve ta'ala je došlo. Vidljivo i nevidljivo. Neka su nevidljive stvari, one koje su u srcu od imana i vjerovanja Allaha te bareke ve ta'ala. pa ćemo vidjeti na kraju dovu koji je poslanik sallahu alihi vseleme proučio nakon bitke na Uhudu, koja je jako značajna, jako značajna, da se zna, da se analizira i da se uči u našim, našim životima. Ona najbolje pojašnjava ova veličanstvena Allahova te bareke imena. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Jusuf kako Jusuf te blagodati priznaje, potvrđuje i automatski ih vraća i govore su da Allah te bareke, te bareke vata'ala. Rabbi kad atejteni al mulki wa alamteni min al ahadith. Gospodaru moj, podario si mi od vlasti to što si mi dao i podučio si me da tumačim snove. Nije to tek tako došlo, jel? Vlast koju Allah Đelšanu dao, on to potvrđuje, i priznaje da je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, to znanje koje je Allah dao da zna tumač, također se vraća da je to od Allaha te bareke dar. A potvrđivati, priznavati blagodati da su došle od Allaha Đelešanu jedna vrsta šukra, Zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala na tim blagodatima. A negiranje, odnosno nespominjanje, da su te blagodati od Allaha te bareke ta'ala je kufr. Ne kufr koji je nevjerstvo, nego kufr koji ima značenje da nisi zahvala na tome što ti Allah te bareke dao. Zatim kaže Allah Đelešanu Fatira samavati val ardi ente valiji I ti si stvorite i nebesa iz zemlje i ti si jedini moj zaštitnik i na dunjalu i na ahiretu. To su riječ koga? Riječi riječ Jusuf, ali Allah Đelešanu spominje u svojoj knjizi. Priznaj da Allah Đelešanu gospodar, a onaj koji gospodar posjeduje sve, jer on te barek je tala stvorite I on je jedini zaštitnik koji te može zaštititi, sačuvati, ali isto tako onaj koji ti jedini može dati i uskratiti, i Allah tebareke, tebareke ve ta'ala. muslima, usmrti me kao muslimana. Uči Jusuf dovu. I to je dova koju treba učiti čovjek i ovdje je dokaz da insan moli i traži da Allah Đelešanu lijep završetak. Da lijepo konča. Da te Allah Đelešanu uzme kao muslimana. Da te usmrti kao muslimana. Walhiqni bis i pridruži me svim tvojim odabranim dobrim robovima. Šahid, odnosno dokaz iz ovog kuranskog ajeta jeste da Jusuf ali salatu wasalam automatski ono što mu je dato priznao da je to dar od Allaha te bareke ve ta'ala jer je Allah subhanahu wa ta'ala el wahhab el razak el basit el Tako da ljudi nekada mogu imati puno. Pa ima Allah u jednom trenutku oduzme. Donedavno jedan čovjek imao firmu. Imao uposlene ljude. Zarađivo. Oni koji su bili radnici kod njega smatrali su on ima, ima. Subhana danas taj čovjek, odnosno vlasnica žena, se voza tramvajem. Nema ni za kartu i svoje vozilo koje je imala, znači prodala je da bi dugove vratila. A u vremenu kada je imala nije ni pomišljala će doći trenutak kad će Allah Đelešanu sve to uzeti. Znači znam lično tu Imala, imala radnike, stvarno imala puno para. Allah dao iskušenja, dao belaje, sada znači nema za karte, za karte. A još uvijek firmu nije uspjela zatvoriti jer ima velike dugove prema firmi niti je u toku onoga, je zarade svoje uplaćivala sebi, pa je to jedan od razloga da ne može zatvoriti, nije izmirila dugove ni prema sebi, ni prema radnicima. A država svake godine traži. E to je značenje kada čovjek zna da Allah žan daje, da Allah uskraćuje. Ali vjernik uvijek treba biti zadovoljan, i kad ima i kad nema. Danas imaš, sutra nemaš. Danas si, brate, za zekata, sutra ćeš možda davati i zekat. To je Allah on tako učinio Dunjaluk. Samo čovjek treba biti vjernik, mu'min, pa da to sve fino podnese u ima Allah te bareke vetala da zna kako i na koji način da se ponaša. Zatim ove blagodati koje si spoznao, koje imaš, koje posjeduješ, na njima trebaš Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivati jer blagodat je od Allaha subhanahu wa ta'ala kušnja i ispit za tebe. Allah kada ti podari to što ti podari, što ti da, on želi da vidi kod te poniznost, obudijet Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li su zahvalni ili nezahvalni. Ljudi, kada nemaju, često išću i tražu, tražu od Allaha subhanahu wa ta'ala i u zadnjoj trećini noći u svim trenucima, koristi svaku priliku između ezana i kameta, kiša kada pada, kada posti, pred iftar, sve mu je znači u tim trenucima potpuno, odnosno jasno je svijesti da Allah u tim trenucima prima dovu pa on požuri da traži i traži i traži. A kada mu Allah Đelešanu podari, kada mu Allah Đelešanu da, zaboravi stanje u kojem je bio. To ga zanese, pa postane nezahvalan, na onome što mu je Allah te barek dao. Pa tako da je bio bolji rob kad nije imao. Zbog čega? Zato što je mnogo više Allah spominjao. Jer je dova ibadet. Kada tražiš od Allaha Đelšan, to je ibadet. Ti zato imaš nagradu jer si spoznao da ti niko drugi ne može dati osim Allah subhanahu wa ta'ala. Da ti niko drugi ne može uskratiti osim Allah te bareke wa Međutim, kad ti Allah da, kad ti Allah pruži, Allah Đelšan od tebe očekuje šukr, hamd, da li ga tada u tom trenutku imaš? I sad nije to, e, ja imam samo ovo, ne nešto više, pa da imam neki iskazani viši šukre, Allah, ne. Ovo što imaš šahid, neizmjerno, neizmjerno, Allah te barek ve tada zahvaljuj. Zahvaljuj na svemu što imaš, prije svega zdravlje, zdravlje nešto neprocjenjivo. Kad bi se vid samo stavio na ta svage i ostale blagodate, on bi prevagnuo ono što ti Allah dao, sluh, razum, moć govora, subhana, to je nešto neprocjenjivo, to se ne može kupiti. Pogledajte danas koliko, koliko ti dijelovi koje danas ljudi presađuju. Koliko koštaju. I nema narod para, otkud će imati te pare tolike? Nego mora tražiti, sakupljati, pa koliko ljudi učestvuje da bi, se jedan insan izliječio. Da bi se jedan insan izliječio. Allah Đelešanu kaže govoreći o Sulejmanu i njegovom stanju قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك Čiji ovo govor? Pa je rekao onaj kome Allah šano podario znanje, koji je učio i čitao knjigu, ja ću ti doći sa dvorcem prije nego što trepniš. Subhana koju je moć Allah šano dao. suleman je pitao, znači u ovom trenutku, tu ajdi govore prije toga, ko će mu doći sa palačom i dvorcem kraljice sebe. Pa se tu meleci natje, e, natjecali ko je jači i ko je snažniji, ko će prije donijeti. Zamislite koliko je to daleko bilo, ali kaže jednom treptaju oka ja ću ti ga donijeti. Koja je to blagodat data Sulejmanu moć upravljanja. Da su mu takva stvorenja bila potlačena, odnosno da je on mogao upravljati njima. Pa kaže فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ Pa kada ga je ugledao Sulejman u tom trenutku ispred sebe, u jednom djeliću, znači da je to učinjeno, da mu je prenešeno kompletno, šta je kazao? prvu stvar što je Suleman izgovorio alaih salatu a to je svijest Allahu subhane, da je to blagodat koju mu Allah dao. Blagodat Allah, priznao blagodat, nije se zadivio moć poziciji, kralj, upravitelj. Danas kada bi ljudi imali ovu moć, koliko bi njih tvrdilo da je Bog na bila. Faraon šta je tvrdio? Kale hada min fadli rabbi. Uistinu je ovo iz velike dobrote i blagodati mog gospodara prema meni. Pa nakon toga kaže šta? Nakon što je priznao da je to blagodato da Allah te barek vetala kaže Lijebluveni e eškuru em ekfur kako bi Allah Đelešanu me iskušao i provjerio da li ću mu zahvalan biti ili nezahvalan rob Subhanu. Svjestan da je to što je dobio blagodat od Allah Subhane, a s druge strane je svjestan da Allah želi da ga provjeri da li će ta blagodat prouzrokovati još veći šukr i zahvalnost Allahu Tebare Kevetala ili ćeš biti u gafletu da si nezahvalan stvoritelju Allahu Tebare Kevetala El Basitu koji ti je to podario. Zatim kaže وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ A onaj ko bude zahvaljivao u takvim situacijama, samo on koristima, samo ti imaš korist. Allah Đelešanu neovisan tvoj šukra, njemu to nije potrebno. Tebi je potrebno jer ti taj šukr, zahvalnost Allah subhanahu wa ta'ala, će sačuvati džehennema i uzrok da te Allah subhanahu wa ta'ala uvede u džennet i džennetska prostranstva. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي A onaj ko bude nezahvalan, uistinu je moj gospodar ganijun kerim, neovisan u stvorenjima i plemenit. Jer je Allah plemenit, svoje neizmjene plemenitosti ti dao to, podario to. I on je gani, neovisan. Ali voli zahvalnost, voli šukr i obavezao te na to. Moraš se zahvaliti kome, onome koji ti je dao to. Danas čovjek uči neko dobro, ti političke hvala, hvala. Zašto hvala da bi dobio drugi put, jel? <laughs> da te ne zaboravi drugi put. Allah Đelešan ne zaboravlja niti oni koji zahvaljuju, niti nezahvalni. Ali on kerim, subhanu. Daje u izobilju, razak, jerzuk, sva svoja stvorenja. Niko nije izostao iz Allahovog te bare koje je tao riska i duša i čovjek neće se vratiti Allahu. Allah što neće mu uzeti jakupid njegovu dušu sve dok i onu zadnju mrvicu koju mu Allah Đelešanu propisao od riska ne bude iskoristio, ne bude je uzeo, ne bude je pojeo. Tek nakon toga Allah Đelešanu će mu uzeti dušu. Nećeš umrijeti vrat vratiti Allah prije nego što potrošiš svoj risk koji ti je Allah Đelešanu dao. A zamislite taj jekin, to ubjeđenje kada je u srcu, da vjeruješ da je to sve od Allaha, da Allah ne to samo da, znači puko izgovaraš ili puko površno osjećaš u svojoj duši, svome srcu, nego jekin. Jekin je nešto što je teško opisati. Taj istinski jekin, istinsko uvjerenje u srcu, da Allah sve to daje, da Allah upravlja, da Allah raspoređuje, da je Allah već predodredio, odredio, sve to što će te zadesti, sve, to što ćeš ti uspjeti na dunjalku da stekneš. I onda si ti rahata na dunjalku. Lagano koračaš. Svjestan da te neće mimo ići <laughs> ono što ti je Đelšan odredio. Ali isto tako svjestan da ne možeš uhvatiti ono što ti je Đelšan također nije odredio. Što ti uskratio. Pa ćeš vidjeti koliko se trudiš nekada da nešto što ti misliš da je korisno, da je dobro, da ostvariš i zaradiš i stekneš, koliko ti je teško da to ostvariš. Nemoguća misija, a ti se trudiš na kraju, ništa. Allah vam to nije odredio. Zatim, dragi brate, kada osjetiš da ti je nešto uskraćeno, da ne posjeduješ, a želiš to da imaš i žudiš za, za tim, onaj od koga ćeš to tražiti je Allah Đelešanu. El basit, el qabid, onaj koji ti je uskratio, ta isti ti može to podariti. Niko drugi. Zato je poslanik sallahu alijih veseleme podučio Ibn Abbasa kao dječaka riječima, pa između ostalih riječi je kazao šta? Kada tražiš, traži samo da Allah Đelešanu. Ne mahi. Ljudi ti mogu nešto, a to su, to je Allah Đelešanu opet učinio kontakt, veza u smislu da tu uputi na njih. Ali Allah Đelešanu je taj koji daje. Od njega ako budeš tražio, poslaće te ljude nekada sami da ti dođu, ti i na vrata i kažu, brate, čuli smo, znamo, upoznati smo. Evo. Komerijem šta je sa Merijemom bilo. Kako je njoj risk dolazio. Subhanu. A to, su, to je jekin, to je tevekul na istinski. Međutim, danas je potrebno tog imana u srcu. Onaj pravi iman, potpun iman, je rezultat tevekula. Istinsko na Allah te barek istinsko uvjerenje da Allah će ti pomoći, da će dati, Allah će ti poslati. Ali ako čovjek nema tog potpunog imana, onda olahko će da kaže u društvu, na mjestima, u poroci i sličnim znači, druženjima, da on dovi i traži, ali nema. Trudim se, nema. Znači, ne uspjeva to sakrije, da to ostavi između sebe i svoga gospodara, nego javno počinje se žali na Allaha subhanahu wa ta'ala i na stanje u kojem je na stanje u kojem je. A to vjernik nikada ne bi trebao dozvoliti. Zato ni pravi istinski vjernici, njih je teško naći na ulici da pruže ruku i da traže. Znači, teško ćeš takve pravi istinske vjernike naći, da oni traže od ljudi, jer znaju da od koga će tražiti, traže od Allaha subhanahu, subhanahu wa Židovi koji su najgora stvorenja, su opisali Allaha Tebareke ve ta'ala riječima da je on subhanahu škrtac, da škrtari, da ne daje, da ne pruža onoliko koliko bi trebao pružati. Pa Allah Đelešanuhu uzvratio na te optužbe njihove i prokleo ih i opisao sebe da on neizmjerno daje, da je neizmjerno te bareke vetala daje. Allah što kaže وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَ I židovi su kazali, ili jevreji govore, Allahove ruke su stisnute. A mi smo rekli u jeziku da ima značenje šta? Kad se opisuje čovjek, da je draži čovjek onaj koji daje, njegove su ruke pružene, nego da koliko daje. Pa imate ljudi danas, kada vidi neku sadaku treba odijeliti, on zavuče ruku u džep izvadi i ne gleda koliko daje. Jer za ono što je doći mala, mnogo više vrati, mnogo više mu podariti na dunjalku i na ahiretu. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ullet wa lu'inu bima kalu Stisnute ruke njihove i prokleti neka su zbog onoga što govore zbog onoga što govori. Pa Allah šano opisuje pa kaže Bel jedahu tani yunfiku kejfe ješa Ne, njegove ruke oba dvije su pružene i on udjelije kejfe ješa. To je jako bitno se zna. I on udjelije, njegove ruke su pružene, daje, neizmjerno daje, ali kejfe ješa. Kako on, te barek tala hoće. Allah Đelešan kako hoće, on to daje. Kome hoće da, kome neće, uskrati. Ali iza toga, znači, ima jedna velika mudrost. Prvo, Allah zna zbog čega je uskratio. Ono kada je uskratio, uskratio je svoje pravednost. Nije učinio nikom nepravdu. Zatim mora biti neka mudrost koju Allah što najbolje poznaje, ali nekada mi možemo dokučiti neko od tih mudre zbog čega neki insan, zbog čega ja u nekom trenutku nemam, kada bi imao šta bi to prouzrokovalo kod mene. Zatim Allah što kaže u suri Al-Hadid وَأَنَّ الْفَضْلُ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِهِ مَنْ يَشَاءُ Sve blagodati su u Allahovoj ruci i on udjeljuje kako on subhane subhanahu wa ta'ala hoće. Wallahu dhulu fadlil azim. A on, te wa ta'ala, je taj koji neizmjerno daje. Koji posjeduje sve vrste blagodati. Znači, on je taj koji to posjeduje, od koga potiče i njemu se vraća kada uskraćuje. Kada uskraćuje drugima. Allah Đelšanu bira kome će dati, kome neće. I on tome posjede apsolutno pravo i to kada čini i radi iz svoje pravde, i svoje pravde prema svojim stvorenjima. Tako da ovaj metak ćemo vidjeti da ga imaju dobri i loši, i vjernici, i nevjernici, i munafici, i oni mnogobošci, svi. Ali ono što Allah mu daruje posebnim ljudima iman i vjera u te bareke, te bareke, ta'ala. Zatim Allah što kaže وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ A kada bi Allah Đelešanuhu prosuo svoj risk svim stvorenjima, svim svojim robovima, došlo bi do nerijeda. Došlo bi do sukoba. Oni bi, ili ta stvorenja bi se osilila. To je jedna od mudrosti. Da Allah Đelešanu uskraćuje i daje. A kada bi tek tako svima podario, onda bi se sva ta stvorenja osilila. Onda bi došlo do velikih problema i poremećaja u društvu na planeti. Zato Allah Đelešanu daje, kako kaže u nastavku, وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَا I on to u određenoj mjeri daje je ispušta, u određenoj mjeri daje i spušta kako on te bareke vetala hoće i svoje neizmjene mudrosti. Innehu bi ibadihi habirum basir. A on dobro poznaje i o svojim robovima, dobro vidi svoje robove. Znači, Allah Đelešanu zna hal svi svojih stvorenja, ništa mu toga nije skriveno. Zna onoga gladnog i onog sitog, i onog umornog, iscrpljenog i onoga koji u rahatluku. Sva stvorenja, znači, poznaje. Ništa od toga nije skriveno. Vidi ta stvorenja. Ali on junezil spušta koliko hoće kome daje. Ne daje svakome, da ima, znači kao vi što su rasipnici i oni koji imaju puno, ali znaju čuvati taj metak, je brigu o njemu, onako kako, kako Allah Đelešanu propisao njegov poslanik, sallallahu alihi wasallam. Zato, dragi brate, ako ti je nešto uskraćeno, od imetka, a puno nas ima kojima je uskraćeno, molim Allah i Fadli da nam dadne, da nam otvori. Sjeti se Allahovi subhanahu wa ta'ala evlija, onih odabranih robova, prvih generacija muslimana. Sjete se ashaba, poslanika sallallahu alihi wasaleme. Sjete se tri godine izolacije kada nisu imali ama baš ništa da jedu. Korijenje znači, drvijeća i trave tada su jeli. Ali je vjera i dalje bila čvrsta o njihovim srcima, o njihovim postupcima. Bili su još jači. Jer su znali da je to kušnja da Allah te bareke a onaj koji želi džennet na dunjalu će biti iskušan na, dunjavku će ga Allah subhanahu wa ta'ala iskušati. Oni su bili iskušani. Sjetite se poslanika alaih salatu wasalam, koji je jedne prilike, reku salam, kada mu je došao gost, nije našao ništa u kući da ugosti gosta. Znači danas je takav, nekad imaš, ali danas subhala vjera daleko od nas i mi smo daleko od vjere pa se stidiš, pa ti je teško, pa ne volja ti dođe, pa nije pogodno, nije nagon jer nemaš. Subhala, poslaniku došao gost, poslanik nema, ali salatu vesela, ništa da ugosti gosta. Pa izađe na ulicu, pa poviće, ima li ko da ugosti gosta Allahovog poslanika sallallahu Najdobranije stvorenje Subhala. ako ko zaslužuje da ima to Allahu poslanik, jel tako? Ali Allah daje kome hoće, koliko hoće i kada hoće. I uskraćuje od koga hoće, kada hoće i koliko hoće. Jer njemu to pripada. Ajša Alanha kaže da je prošlo mjesec dana u kući poslanika alaihissalatu wasalam se nije zapala vatra. Nije se kuhalo. Kako će se kuhati kad se nema namirnica? Pa kaže šta ste jeli? Hurme i vodu. Ajša, osoba koju je poslanik sa Allahu alijih veseleme najviše volio nakon njenog oca. Nisu imali šta jesti. Allah je volio. I Allah im je podario ono sa čim su najviše zadovoljni i što je pruzrokovalo da budu takvi kakvi jesu u smislu sretni taj iman koji je usadio olio njihova srca. U onaj rivajet je poznan svima kada je poslanik sa izašao na ulicu pa osreo ashabe sa kamenom, mada oko toga znači ima govora kod učinjaka je li vjerodostojan ili nije hadis. Ali možemo ga navesti. Da ga je glad istirava jel tako? Ashabi na Hendeku nisu imali što jesti i pit. Život ashaba nije znači bio život oni koji su rašni, koji imaju sve. I danas, kad hoću ići tom stazom, ako budem imao, zna, ili se bojim, ako krenem, razovem se putu Islama i postanem u da se držim vjere, neću imati. Šetan, znači, plaši, zastrašuje sedbenike Islama tim riječima. Jer vidi da u umetu najviše ima siromaha. Ljudi koji nemaju poziciju u društvu, ljudi koji nemaju para, nemaju metka, nemaju auta, nemaju stanova, nemaju kuća takvi puno ima. I kad on pogleda ko su većina tih sedbenika, ne mogu ja to. Nisam ja u stanju. Da to pratim. Ili vjernik koji je, pa mu teško pada kad on nema svaki dan, jel? Da troši onaj koji ima platu od 5000, 4000, 3000, pogledajte ovo sad kako se priča i ministrima i slično. Pa mu teško. A mi smo prošli put navodili rat i ratno stanje. Koliko je, znači, ono malo kada imaš dovoljno da preživiš i da usput te budeš sretan. Jer ljudi tada u toku rata ono, u Sarajevu ovdje po haustorima, ljudi svi se volili, cijenili, poštovali, bili skupa, to je fekceralo ko jedna kuća, zgrada je fekcerala ko jedna kuća, porodica. Ako imaš nešto malo dadneš, nemaš, imaš kuhalo, eto ti svi njih na tvoj da kuhaju i slično s nekim gančicama. Pogledajte sad, ljudi ne znaju koji je komšija Ko je prvi komšija? S lijeve i s desne strane. Zašto? Zato što je došao do njavka. Raskoš. Nasprem stanja u, ratu, mi danas smo svaki od nas kao neka humantana organizacija <laughs> u ratu. Svaki od nas može kupiti dvije vreće brašna, jedan paket ulja, otići podijeliti u jedan haustor. Toliko se nije dijelo u ratu kad dođe na humanitarnu dvije vreće brašna. Dobiješ u gramima i ulje i šećer i sve. Danas je alhamdulillah što on je dao ljudima da imaju, ali su opet nezahvalni. Nezahvalni tim blagodatima koje uživaju. Jedne je prilike Omer radi ušao kod poslanika alaih sallatu wasalam, hadis Buharija. Pa je zatekao poslanika sallallahu kako sjedi na hasuri. A između poslanika i hasureni, znači tvrdo. Pa kada se je zagledao Omer, u poslanika alaih vidio je tragove hasure po liježima i kukovima poslanika alaih sallatu Pa je Omer zaplakao. Zbog stanja u kojem je poslanik alaih sallatu wasalam. Pa kaže perzijski car, bizantijski kraj uživaju u onome u čemu uživaju, a ti se Allaho poslanik. Hoće kaže, oni imaju, i palače, i kule, i sva bogatstva. A u kufru su i nevjerstvu, a ti si Allahov poslanik od onoga koji im je to tamo dao, a tebi uskratio. Kaže poslanik Salasaleme, zariti omere, njima je dat dunjaluk, a nama ahiret. Njima je dat dunjaluk, a nama ahiret. To je suština porke. Da je Dunjaluk ženet za nevjernika, a zatvor za vjernika. I da vjernik u svom životu ahi trudi se svakodnevno da učin što više hajra, a najviše hajra kojeg može učiniti jest na putu dave, da je svjestan da je on taj koji je prolaznik, prolazi ovim dunjalukom, da je na njemu vrlo kratko, i da to treba iskoristiti. Ne u gradnji, ne u gradnji kuća i palača, jer će to se neko naslijeti, uzeti, nego u gradnji pojedinca, džemata, zajednice, da osvijesti koga god, znači koga god može da pokuša osvijesti vrate Allahu bare bareke lijepom riječu, knjigom, brošurom, bilo čim što je sredstvo ka Allahu te bareke ve Zatim Allah Đelešanu u Kur'anu kaže u suri Furkanu 10. ajetu da je on u mogućnosti i da ima moć da poslaniku da šta god hoće. Znači nije to tako kako se čini i Omeru i drugima ashabima Kaže Allah Đelešanu, Tebareke alladhi inša eđa'ale leke hajre min zalik. I neka je blagoslovljen onaj koji ako hoće daće ti više od toga. Džennatin teđri min tahtiha l'enhar wa jeđa'al leke husura. Baše, vrtove, na Dunjaluku, i velike palače i dvore. Allah to hoće, odnosno ako hoće to može da da poslaniku sallallahu alaihi Ali nije to podario poslaniku, ali mu je kazao ako želi i to može dati poslaniku sallallahu alaihi Zatim ako si uskraćen neke blagodati Dunjaluka, sjeti se da su većina stanovnika džene tako, sirovas, većina, Naravno, isključuju se i bogataši. Oni koji imaju mjetka pretekli su koga? Pretekli su siromašni, jer ih ne mogu sustići. Kome je dati mjetak i on ga troši na Allahom subhanahu wa ta'ala taj se ne može sustići. Makar i dan i noć postio, da ih sustigneš. To je poslanik preporučio onim koji nisu imali pa se poželio s koji imaju mjetak e, pretekli. Pa im je kazao, zikrite malo više, evo, Sad zik, oni počeli mi vidjeli bogataši da to, nema vrata. Sve što ti možeš učiniti, oni mogu učiniti, ali oni mogu više učiniti nego ti. Ali ti možeš doći na neke da njihove u smislu one četvrce ljudi, kao četiri kategorije ljudi. Da mi je kao onom bogatašu što ima imetak i udjeljuje na lahom put, da mi je poput njega i imetak i ja bi to radio poput njega. Pa su isti, kaže Allah poslanik u nađe. Što znači nijet? Ali danas, subhala, jerhamkeva, danas, kada vidiš da musliman ima, ti ne poželiš da imaš i ti poput njega podjeljuješ, nego poželiš da on nema. <laughs> nego kaže, otkud njemu, kako to na jednom on ima, nešto je to sumnjivo, nije stekao kako treba, analiza detaljna, na kraju, ako ne dođu tektira dobro je. <laughs> E to je danas, pogledajte koliko je to suprotno suneta poslanika alaih Znači, mi smo kazali prošli put, nas raduje i mi smo sretni kada vidimo da naša braća imaju Allah mi kada vidimo da imaju braća u Saudiji, kada imaju braća u Dubaju, bilo gdje. Mi se radimo jer znamo da među njima ima jako, jako puno pravih mumina, čiji znači, metak smo i mi okusili u toku rata, i dan danas ga koristimo. Dava koja je procvjetala na ovim prostorima je procvjetala njihovim mjetkom, pa smo mi rezultati njihovog mjetka, a ne danas da analiziraš i samo pucaš po njima kakvo bijesno auto ima, kakvu kuću, kakvu... To nije tvoje, to je Allaho, Đelšan da pita i postavlja pita, a mu je dao, ima pravo da gradi ako hoće. što klubove kupuju. On je jedan od njih. Ja mu se Znači, mi vidimo samo ono crno, ne vidimo pozitivno. Danas dava u svijetu opstoji na parama naše braće muslimana u tim islamskim državama. I da kažemo još više, džihad, gdje se god poveo, glavni koji su ga financirali su opet naša braća muslimani iz tih država. Nisu bosanci odavde. <laughs> Naš napravo par izvorišta vode i daninuo se tamo po internetu, ono, samo postavlja, postavlja. A kad su došli odici, ovdje ubacili džamije, čilime, pa stavili one svoje mačeve gore, sablje, svi jao, nije im isprava, nije, pogledajte ovo, samo da bi se zvalo da su A pogledajte što su ti ljudi činili su Evo ovaj mešid ovdje, čiji su ovo par? Muslimanski, islamski par. I sve u zato smo mi sretni kad muslimani imaju, jer ćemo mi osjetiti. Da li je to znači onoliko koliko treba ili ne, to Allah zna. I Allah će to pitati. Ali ono što smo osjetili, što drugi muslimani osjećaju jeste da uživaju djelimično u mjetku onih muslimana koji se čiste. Ja sam bio u Sudi, u mjesecu Ramazanu ljudi donose zekat vrećama. Vrećama. <laughs> Znate šta su vreće? Vrećama tada u banci ne radi tamo, znate, ono, ko ovdje, ne možeš prići, to repetira odmah. Izađu tu, ispred, sjednu, aparate, postavi samo brojeve Slažu, slažu. I sve se to preusmjerava, kanališe negdje, gdje treba. Znači, u umetu ima toliko dobri ljudi, zamislite koji je tu. Danas kad imaš, ono malo prijeđe ti nisam dobio si, pa trebaš odvojiti nešto. Ja, da li je to, na, nije onda pola taš, pola uzmi u sebi, tako. Znam da se Pribor i vreću para donijeti. Šta ga je natjerao? Ima, samo ga ima natjerao, nešto drugo. Svijest o Allah Đelešanu. Ali on što je to dao, Allah će mu dati još više. Allah će mu dati bereket u njegovu mjetku. Pa će moći... I za nije sad to lijepo vidjeti muslimana kad dođe srećom para da I da. I ono smo rekli, kabid. Jer Allah je onda je kabid, onaj koji uzima, uzima od bogati na ovaj način također zato što je propisao obavezni zekat. Pa im uzima. I to što Lašan uzme, opet ide gdje? Opet ide njegovim stvorenjima. <laughs> ide i Allahu stvorenjima, siromašnim. Samo molim Lašan da poveća tu svijest među bogatim muslimanima, pa da oni koji su siromašni još više vide, znači, u njima hajra, njihovim postupcima njihovom mjetku. Od Ebu Hurere se prenosi da Allah poslanik alaihissalatu rekao prepirali su se džennet i džehennem. Pa je džennet, odnosno džehennem kazao, pripremljen sam za sve oholnike i silnike. Mi vjerujemo da je džennet stvoren, da je džennet stvoren, tako? pripremljeni se. Ovaj hadis isto tako potvrđuje da su već stvoreni, jedno i drugo. A džennet je kazao, a kaže što se tiče mene, u mene će ući nemoćni, poniženi i siromašni. Nemoćni, poniženi i siromašni. Džennet je za takve. Zatim je Allah Đelešanu kazao džennetu ti si moja milost. I s tobom ću se ja smilovati, znači, kad ti si moja milost i s tobom ću se ja smilovati kome hoću od svojih stvorenja. Pa tako da su tu ušli bogataši. <laughs> Razumijete? A za vatru, odnosno žene mu je kazao ti si moja kazna i s tobom ću kažnjavati koga hoću od svojih stvorenja. Pa će tako u džehennem ući oni koji nisu silnici, koji nisu oholnici. I za takvih ima. Međutim, ono što je zajedničko i za jednu i za drugu kuću, kako stoji u nastavku hadisa poslanika sallallahu alihi vseleme, da će jedna i druga biti popunjena. Jedna i druga će biti popunjena pa će Allah Đelešanuhu stati svojom nogom. I ovdje svojstvo, znači potvrđujemo svojstvo Allahu noge, u drugom rivajtu došlo stopala, staće na džehennem. Da još naprije prostor. Kada bude pitao ima li još, ima li još, ovaj ćemo hadis detaljno govoriti, kada bude govorio o svojstvima, pa će povikati dosta, dosta tada će se zatvoriti i bit će poput. A za džennet, u džennetu će ostati još mjesta. Ući stanovnici dženeta u dženet, ali će biti puno mjesta. Allah obećao će napuniti jednu i drugu kuću. Pa kaže ovaj rivajet muslima, pa će Allah Đelšanu stvoriti stvorenje i uvesti u džennet Stvorit će stvorenje. Allah Đelšan radi što hoće. Razumijete? i bit će jedna druga kuća popunjena. Zatim sljedeći plod jeste, dragi brate, da mnoštvo imetka, djece, uglije čast koju uživaš na Dunjaluku nije dokaz da te Allah voli. Nije dokaz ako te dao Dunjaluk da to on voli. Ko što danas ljudi ima, znači, oni tako vredniju stvari. Ako imam, Allah misli na mene, znate. Ako ne, Allah ga zaboravio. bila to je, znači, židovsko, ono pravo uvjerenje. Allah Đelešanu brine se o svim svojim robovima, nekom daje više, nekom manje. I Kazali smo i svoje, i svoje znači, apsolutne pravednosti i mudrosti i apsolutnog znanja o svojim stvorenjima. primjer je Velid ibn Mugire. Ko je bio Velid ibn Mugire? Velid je bio sin Mugire. Bio je veliki neprijatelj Islama i muslimana i poslanika alaih sallatu wasalam na znači čumekanskom periodu. Ali je Allah njemu dao puno, puno, znači posjeduje veliko bogatstvo, porod, djecu, i metak i čak ugled kod ljudi. Ali Allah kaže za njega šta? Kella innahu kane li ajatina anida. Sve je posjedovao osim jedne velike stvari. Ta velika stvar je iman. Ono što vrednije Allah je iman i vjera Allah te barek Kaže nikako u je on bio kakav. I nađija onaj koji nije prihvatao Allahove Tebare ta'ala ajete. A sve imao. Znači, kada bi to bilo mjerilo da si dobar, da ta Allah Đelešanu voli to što ti je podario, nije nikada. Allah Đelešanu to negira. Pa kaže sa svih sakar. I mi ćemo njega baciti u sakar. Ime za džehennem. Tu mi je završetak. Zbog čega? Zbog toga što nije imao vjere u Allah Tebare Kvetala a da je bio najsiromašniji sa vjerom, uspio bi u kući vječnog uživanja. Zatim ako te Allah podario je metak, ovo je bilo ako ti ga je uskratio, ako ti ga je podario, treba se plašiti i bojati da to nije tedrić, da to nije postepeno kažnjavanje, jer istorija pokazuje kroz generacije da Allah Đelešanu kada želi uništiti jedan narod, podari im i metak raskoš, da uživaju, da imaju sve. Pa i onda nakon toga Allah Đelešanu kazni. Tako ako ti je Allah podario, trebaš strahovati i bojati se da nisu od onih kojima prijeti opasnost. Allah Đelešanu kaže فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِهُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ I kada su oni zaboravili i zapostavili ono šime im se prijeti. Kada smo i mi otvorili da im dolazi na faka, risk i blagostanje sa svih strana. Pa kad su dobili to blagostanje i na faku, počeli su se radovati. Ferihu. Još više Allah zaboravili. Pa smo i kaj nakon toga iznenada nada uništili, kazni Nakon što im je Allah Đelšanu otvorio, nakon što su vas Tebare Kvetala zapostavili, zaboravili njegove granice, Allah im otvorio, dao još više da imaju, još više, zato za nevjernike važi što više imaju, više će biti kažnjeni, jer to troše više na stvari sa kojima Allah Đelšanu nije zadovoljan. Na razvrat, na sve ono sa čim Allah Tebari nije zadovoljan. Zato su naši dobri prethodnici, Selef, strahovali i bojali se kada osjete da imaju, da im Allah iznad otvorio, da im dolazi. Plašili se tog stanja da to nije nagrada za njihova dobra djela data na Dunjaluku prije Ahireta. Allah je šakur. Allah zahvaljuje svojim robojima nevijenici, njihovo dobročinstvo, znači nevijenici radi dobročinstvo, radi dobra djela. Allah će im zahvaliti kako tako što će ih nagraditi dati ima dunjaluku, ali na hiretu nema nagrade. Tako su sele strahovali, plašili se toga. Od sada Ibnu Ibrahima, a on od svog oca, da je Abdurrahman ibn Auf radi Anhu jedne prilike postio, pa su mu donijeli hranu, pa kada je došla hrana pred Abdurrahmana ibn Aufa, on se je sjetio pa kazao, ubijen je Mus'ab ibn Umir a on je bolji od mene. Kada je bio, kaže, ubijen, pokušali smo ga pokriti ili prekriti čefirima. Kad mu prekrili glavu, otkrili bi mu noge. Kratak A kada je prekrili noge, otkrila mu se glava prisjeća se tog stanja Abdurrahman ibn Auf. A je on od onih kojima je Allah šan obećao džennet? Odnosno poslanik za sada. Znamo da je od njih, jel tako? I znao je za taj hadis. Nakon toga kaže ovaj koji prenosi hadis kaj mislim da je nakon toga kazao ubijen je Hamza a on je bolji od mene. Pa kaže nakon njih Allah Đelešan nam je dao to što nam je dao. Otvorio nam je to što nam je otvorio. Pa kaže, bojim se da je to nagrada za naša dobra djela nama data na ovom svijetu. Na ovom svijetu. Zatim je zaplakao i hranu ostavio. Buharija. Svijest Abdurrahmana ibn Aufa za situaciju koju je Allah podari. Znači on uživa, jede, vidi hranu, a zna kako je Musa ibn me preselio, da nisu imali čafine da ga omotaju. A kaže, bio je bolji od mene. Znači, meni je dato, a njemu nije dato, iako je bio bolji od mene. Hamza također bio bolji od mene, njemu nije dato ono što je meni, dato. A to su istinski pravi vjernici koji vjeruju Allah te bareke ve ta'ala. Mislio sam večeras jednu dovu da završimo, a pokušat ćemo šest minuta. Znači, poslanik Alesvatu Veselam je puno, puno učio i često učio dove u kojima je zaličao i slavio Allaha Tebare Kevetala ili pohvaljivao Allaha Subhanahu lijepim, savršenim imenima i savršenim značenjima tih imena, odnosno osobinama kojima je salate Tebare Kevetala opisao. Tako da ovo je predaji od Ubejda ibn Rifa'a Zurekija da on prenosio svoga oca da nakon bitke na Uhudu poslanik sallahu alijih kada se mušici razbježali pozvao je ashabe i rekao posafajte se u safove želim da se zahvalim da pohvalim svoga gospodara pa su oni formirali safove a nakon toga je poslanik sallahu alijih veselem proučio Allahume leke alhamd kullu Allahu dragi, tebi pripada zahvala ili svaka riječ zahvali. Odnosno ovim se pokazuje i tvrđuje da je onaj koji se pohvaljuje i kome se zahvaljuje ili hamda pripada samo Allahu te bareke, te bareke ve ta'ala. Zatim kaže Allahumma la Allahu dragi, ne može se uskratiti onome kome si ti dao kome ti pružiš, nikomu skrati ne može. Zatim kaže vela muqarrib lima ba'ad niti može približiti nekome neko ono što si ti od njega udaljio. Ovo je prava akida, ovaj hadis ili ova doba te podučava akidi i vjerovanju Allah te bareke te bareke ve ta'ala. Vela da lima niti može neko tebi približiti ono što si ti gospodar od njega udaljio. niti udaljiti. Ako ti je blizu, ne može to neko, znači danas da se uplete i kažeš joj posao, propašće ovo, ono, zbog tvog sebeba. Allah, ono je to odrijedio, kada bi se cijeli svijet, kako došao na nastavku Ibn predaje, gdje je poslanik ga podučio, kada bi se cijeli svijet sakupio i okupio, da ti neku nepravdu učini, ne bi ti je nanijeli osim onoliko koliko te tela propisao. Ili neki hajr, da ti učini cijeli svijet ne bi osim onoliko koliko Allah Đelešanu propisao. Pa kaže, vela mu'ti jel ima niti može dati tebi neko nešto, ono što si ti uskratio, što si ti spriječio da dođe do tebe. Vela mani ali niti ima neko ko može spriječiti ono što ti daješ. Niko. Da to nema straha. Svjetske države, evropske države, Amerika, ovo ono, bit će uskraćeno, sankcije. Nema ovo je akida. Što je propisao, to ćeš Zatim kaže, ovaj znači prvi dio dove gdje se Allah šan pohvaljuje, gdje mu se zahvaljuje njegovim lijepim imenima, savršenim osobinama i to je edep dove, način na koji ćeš učiti dovu. Nakon ovoga poslanik sallallahu alijih i seleme traži. Pa kaže Allahu nasud alejna min berekatike wa rahmetike wa fadlike wa Allahu dragi obaspi nas svojim blagoslovom, bereketima od tebe, tvojim rahmetom, tvojom milošću, tvojim fatlom, tvojom dobrotom i tvojim rizkom. Podaj nam to, gospodar. Poslanik se sam traži. Zatim kaže nakon toga, Allahumma inni Seluke en na'iman muqima alladhi la yahulu vela Gospodaru, molim te i tražim od tebe za blagostanje i vječno uživanje koje ne prolazi, koje nema kraja, to su dženevska uživanja. Dženevska uživanja. Zatim kaže poslanik sa saleme, Allahume inni asaluke na'ime jeumel Allahu dragi, od tebe tražim blagodat u danu oskudice. Ovaj dan oskudice jeumel ajle može biti sudnji dan. Kad tražiš blagostanje tog dana, a može biti znači svaka tvoja situacija, tvoje vrijeme kada nemaš, kada ti je uskraćeno. Da ti Allah šan je zašto? Da nisi ovisan o kome? O stvorenjima. Nego ti Allah podari to. Allahumma a'idha bika min su'i ma atejtena wa sharri ma mena'te minna. dragi, utječem ti se od zla u onome što si nam dao i od zla od onoga što nam nisi dao, subhanu. Zlo, može biti zlo ono što te Allah dao. Može, ako ga ne koristiš, korisne, stvari sa kojima Allah te bare koje Allah ti dao imetak, Allah te obskrbio, ima zekat, ti ga ne daješ, to je zlo. Ah, i teško ti se na sudnjem danu, ako imaš nisava, ti ga ne daješ. A ti ga ne daješ, ne daje zekat. Ili, imetak koji te Allah dao, ti trošiš u haram stvari. Zato ćeš biti pitan, zato ćeš imati odgovornost i teško ti se na sudnjem danu. I to je zlo i od zla od onoga što ti nije Allah dao da, da ti Allah zna Allah što ti je uskratio to i svoje, znači, a, iz svog apsolutnog znanja prema tebi, kada bi to imao, možda bio pokvaren, može bi te taj metak pokvario, Pa vidite ove kad čovjek malo promisli i razmisli koliko je, znači, pozitivna jaka u značenju. Wal emne jeumel hauf, i tražim sigurnost od tebe gospodaru u danu kada će biti veliki strah الله ويوم الحرب